And the girls are sweet to me. my card. alas, izan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki bai, edo bai. Baina bai, bai, bai, Ba gure kultura talarekin segituko dugorain eta gaur berroita behatzigarren durangoko azoka interesatuko gara. E azken egun hauetan ba, berri zonbaitzu urbilduarazi baitizkibute bertatik. Eta honen inguruko argibide guztien ukaiteko e, izaskunekin mintzatuko gara. Gerediega elkarteko bazkidea eta komunikazio atalean ari den lagunarekin hain zuzen. Egunon, itazkon? Bai, egunon. Kontaiguzu gutxi gora bera, ortengo berrikuntzak adibidez zeintzuk izango diren? Bai, bueno, e, apurka apurka gabiltzatzen e, eh, durangoko azokan izango diranak, ze gauza asko dagoz e, azokan bertan, e, berro bederatzi garen e, betetan dau e, aurten, abenduaren bostetik sortzira egingo da, urtero, bueno, konstituzio eta kontzezio egunearen inguruan egiten dan e, eh, asoka hundia, buk Euskal Herriko kulturaren plaza nagusia izendatzen dugun hori. Eta nobedade eta azgaletu didazu, e, badira nobedade geitx, ez asko gehiago, gila esan, eh, datorren astean e, berriro egingo dugu beste agerraldi bat aurrean, komunikabideen aurrean, eta orduan agertuko ditugu e, euneko eunak, dan-danak agertuko ditugu. Orain arte esan ditugunen artean, aita, aitatzekoa da, esaterako, e, bueno, gogoetaren plaza bilakatu nahi dugula durangoko asoka eta durangoko asokaren areto nagusia. Honekin zer esan nahi dugu, e, gurako geunke, e, liburu eta disko asoka e, bat izatetik aparte, azken urteetan, e, lortzen gabiltza e, kulturaren plaza izatea, ba, e, azokaren inguruan antolatzen diran sortze gune diferenteetan kultura dirazpen e, askotatik ibili daitezkeela, ibili gaitezkeelako eta plana egin dezakegulako, e, gainera Euskarak lehentasuna du e, guztietan, E, hori baino gehiago eskaini nahi dugu. E, kulturaren plaza ondia dala esaten dugu eta egia da euskal kulturgintzaren e, erdigune bihurtzen dela durango e, abenduko lau egun horretan, lau, bos, e, segun eta urtea zelan e, izaten da. Gura duguna da, Euskal Kultur gintzaren e, gogoetarako gune be, bihurtzea durangoko azuaka. Hau da, badakigu, egun horietan, kulturregagile asko, e, kultur sortzaileak, industriako e, ordezkariak, e, instituzioetako erakundeetako ordezkariate azokatik ibilten didela. Eta euren artean hartu emona ere e, badutela hori badakigu. Eta erakuz eta pasilioetan, eta gero azokako orduetatik kanpora ere, makinatxo bat eztabaida e, izaten didala, eztabaida elkarrizketa, barriketaldi izaten dela, euskal kultur gintzaren gainean. Orduan, guztioiek e, dispersoan ematen diran, eta pasilioetan eta ematen diran E, eztabaida horrek edo kezka horrek azaleratzen diranak nahi ditugu azokaren erdigunera, azokaren bihotzera ekarri eta modu bueno, formalago baten edo pizkat e, bueno, not, modu natural baten azokak berak e, jasotzea kezki hori. E, bazertuarik jarraituko dutela e, eztabaideek eta erakusmaietan, pasiluetan, tabernetan, azoka osteko orduetan. Baina e, nahi ditugu horietako batzuk e, bueno, azokaren baitan, eta azokaren programazioan jasotea, eta, bueno, ba, publiko horoko garrige hori eskaintzea, ez? Batzien artean egiten diran, ez da horrek edo, publikoari e, agerraraztea, eta publikoaren esku, e, eskuetara, zeho zelan, e, e ele, eldua erazotea, ez? Hmm. Hori da, nik esango neukea, aurtengo barrikuntzarik handiena eta gere diega elkarteak, e, bueno, bere hartu duen erronketako bat, e, aurtengo azokari begira. Bai, gogoetaren plaza bada elkarrizketa surasaldi eta mainguru formatuetan eskainiko duzue eta aurkeztu mm, dituzu ere aurtengoan izango ditugun gune ezberdinak, ez? Iazko e, ibilbideari jarraiki e, adibidez berrikuntzatariko bat ahotsenean ezarri duzen bigarren karpa bat ere badugu. Bai, e, bueno, jakina da ahotseneak bere, bueno, guztiok gune guztiek e, beren e, espazioan aurkezpenak egiteko edo publikoari zehozer eskaintzeko proposamenak eh, zabaltzeko egunean, irailaren amabostean, haotxenearekin gertatu zitzaiguna da, e, bapatean egun bakarrean bete egin zala. Egun bakarrean baino ordu gutxitan bete egin zala geneukan espazio guztia. Eta oraindik ere eskariak jaso eta jaso izan zirala haotxeneakoak, eza? Orduan, e, bueno, momentuan erabak izan, ba, zelan baiteko e, eman behar zitzaiola horren beste eskariri. Eta erabak izan, da ziginan, e, eh, izpenbidea bueno, aurkitzen nola egin genezaken. Eta azkenean, bueno, ba, lortu duguna da, bigarren bate e, ipintea, eta orduan e, agotxenean ohikoak diran e, zaldi eta zuzenekoak, e, bi kartetan bananduko ditugu. Karpa bat izango da, zuzenekoetarako, berro eta amaboz bat kontzertu izango dira lau egunetan, eta e, bigarren karpan izango dira e, patxadas e, emoten diran edo patxadas egin nahi ditugun literatur e, sola zaldiak. Eta hor, hogeta bat e, sola zaldi diferente izango dugu e, lau egunetan. Ahotsenean beraz e, ba berrien aurkezpenak eingo dira, e, plateruenak ere jasoko ditu hainbat e, kontzertu, bertan kontzertu jendetsuenak ere ba, mm, izango direlarik edo aurre ikusten dituzolarik. Bai, e, berez e, oso naturala da guretzako plateruena moduko espazio bat, ze bertan dago urte osoan zehar, ez da Durangoko azokarako eraikitzen dugun espazio bat hortxe dago plateruenea, e, berbaro elkarteak e, e, e sustatzen dauan e, gune bat da, durangokoa, urte guztian zabalik dagoana, eta asoka egunetan, asoka gune bihurtzen duguna. Egunez eta gainera bertan ondo ondoan dagoan ez, mukadu bat hartu, eta talagunik astragotxo bat hartzeko, eta bueno, leku oso aproposa iruditzen dugu, eta iluntzeetan, edo gauez, ez, obetezan da, ba, kontzertu handien plaza bihurtzen da, ezta? E, aurten besteak beste e, zian, e, gatibu eta bendeta izango dira, e, gero geto edo eta beste talde batzupe eskiniko da beste euren e, kontzertuak. E, aitatu behar dana da Durangon, Durangoko asokako egitarauan, dana dala doakoa. Osa, e, egiten ditugun kontzertua, hotxeneako kontzertuak, solazaldiak, irudienean ematen ditugun filmak, dana da doakoa. Plateruenaren kasuan, e, kontzertu haundi bi, ezian eta bendetak emango dutena batetik, hori abenduaren bostean izango da, eta katibuk abenduaren zazpian emango duena, horiek dira horrein or, or, kontzertuak dira, baina gainontzeko guztia doakoa da. Eta plateruenean aurten, e, plateruenak amarrurte bete ditu, aurten. Eta hori dela eta e, eurek kanpaina bat, plateruenetik urte osoan zehar kanpaina bat abian daukie, urte askotarako deitzen kanpaina bat, hain zuzen be, herritarren eh, sustengu gehiago eh, batzeko e, kanpaina bat da, bai sustengua e, voluntarioen sustengua, oza, voluntario gehiago jaso nahiko leukiez, proiektuarekin bat egiten da benak, eta baita ber, sustengo ekonomiko handiagoa, handiagoaren bila dabiltza kanpaina honen e, bidez. Eta, azoka egunean, abenduaren zeian hain zuzen be, kanpaina honen barruan, prestatzen dabiltza biltza, e, kultur adirazten diferenteetako e, Euskal Herri mailako e, artista ezagunekin e, ikuskizun bat, ikuskizun multidisciplinara gaitzen da ben haurek, oraindik guztiz diseinatuta ez daukatena, baina e, izango du bertuetatik, izango du antzerkitik, izango du musikatik, izango du literaturatik, izango du dantzatik, bizkat, disiplina guztia batzen dituen e, ikuskizun bat izango da, eta hori doakoa izango da oroar esango dugu orotara behatzi gune mm, jarriko dituzela? Zortzi gune, gehi, eh, landako gunea esan digune eh, eh azoka, bera, oza, erakuz maia, zalerozketa gunetik aparte, sortzi gune dira. Eh, guk, ibilbide modura proposatzen ditugu horrek sortzi gune horrek, izango lirateke bat, eh, zenatokia, eh, arte eskenikoei eskaintzen dieguna, bestea irudienea izango litzateke, e, ikusentzunezkoei, ikusentzunezkoen plaza modura izendatzen duguna, kabia, arte digitalari eskainitakoa, hau txenea, sortzaileen e, plaza dena, zagu ganbara, hau handi eta txikien e, plaza deitzen duguna, plateruen bera, e, kontzertu handien plaza dena, e, areto nagusia, gogoetaren plaza dana, eta ez beste bat astuta eguzten dudan, uste dut ez ez danak esan ditu dela. Hortze geratuko litzak ez e, gune guziak eta gero, zelan ez, e, landako gunea bera, ba, salerozketan merkatua, eh? E, liburu disko eta paper gintza eta gainontzeko DVD, bideo, e, guzti horien e, bueno, salerozketa gunea dana, hori be, e, guretzako garrantzitsua da, ez bakarri guretzako euskal kultur, kulturgintzarako be, garantizua da. E, ez bakarrik e, bizi, bizitzea modu aktiboan eta doako baten, sino e, konsumitzea be, e, euskal kultura konsumitzea be, e, da guretzako gure ustez bintzat. Eta horren hildotik e, ikasleen eguna ere egiten duzu urtero urtero, aurten e, esan duzu e, goitik bera beteta eskaera anitzi jaso dituzuela, ikasle eguna importanta dena beti durangoko azokarentzat. Bai, e, iaz, ikasle eguna berformulatuta e, abian ipin gendun, edo berformulazio batetik etorri zan, ba, bueno, ba, urtero urtero ikasle egunean milaka e, gazte urreratzen dalako azokara, eta ikastetxeetatik batzuk euren e, lanekin etortzen dira, euren zer eta bueno, ba, irtera bat emon eta programazio berezi bat antolatzen da, e, egun horretarako aurten zendotu eginda programazio hori, gune guztiek eskaintzen dute zerbait, eta ez bakarri guneek, Durangoko Udaleko Arte eta Historia Museoak be, bat egin du gurekin, Artium e, museoarekin batera, eta taliar bereziak eskainiko dituztean ere, eta guztira hogeta amar zaio diferentetik apart, e, gain e, antolatu ditugu, eta aukera izango dute hogeta amazei ikastetxetako eunda, ez mila egun da getama ikaslek. Ezkadia asko zaundiagoa izan dugu, danentzako lekua ez dugu izan, eta ez dakit, e, datozen urteetara begira, ez dakit, eh, berformulatu ez dakit eh, egin beharko dugu, baina ba, izaten dugun eskari maila, ezkari guztiari erantziteko zail izango dugu, baina alegin duko gara bueno, e, programazio hori, ikasle programazio hori, oraindik dikeiago sendotzen, ze, azken baten gaztetxoak dira etorkizuna, ez, hori izaten dugu beti eta onatzi da. Eta nik uste dut gaztetxoak e, durangoko azokara engantzatu egin behar dugu zela. Eta disfrutatu egin behar dutela durangoko azokaz eta bueno, ba, guk antolatzen dugun programazioa ikaslegunean horretara bideratuta dago, ez? Gaztetxoek azokaz e, disfrutatu da eta azoka bizi da Ba, izaskun, itzuli edar bat egin dugu, eta ez genuken nahi solasaldia obururatu e, eh, korrikak e, egin izuen omenaldia, aipatu gabe ez da, e, eh, aurtengo korrikak durangoko azoka omenduko baitu, nola jaso duzu notizia, berria? Ba, ba, posik, oso posik. ze datorren urteko emeretziaren korrika, gu omentzea erabaki dau, e, urtean berro eta amar urte beteko dauz durangoko azokak, e, iruditzen jaku gainera e, korrikak eta asokak badauki ezela aman komunean hainbat gauza, Euskal Herri, da, Euskal Herri osora zabaltzen dira ekimenak dira, errigintzatik e, sortutako e, ekitaldiak e, dira, diape, e, herriak parte hartzen dau, voluntario askorekin eta askoren esfortzuarekin egiten diran bi ekitaldi nagusi dira, eta biek ere, euskara hizkuntza daukie, bueno, e, erdigune nagusi, ez? Euskara eta euskal kultura. Eta jo, ba, aman komunean <laughs> konpartitzen ditugun ezaugarri guzti hoien ostean, e, erabakitzea ba, guri omendu omen aldia ezken nahi ba, guk egia esan, pospozik hartu dugu aldiztea. Mhm. Ba guzti honekin geratzen gara momentuz, eh, ondoko egunetan eh, bai ditugun berri guzti horiek ere eh, gurera ekarriko ditugu eta izaskun jakuriaga, gerediga elkarteko kidea eta komunikazio taldeko kidea eskertzen zaitugu gure dei hartu izana. Zueri eskerak eh, interesa dertu zuelako eta bueno, badakitu urtero urtero durango eragurrera zaretela eta urten de eskuzabalik eh, espero zaitu egu hemen. Bai, bai, bertan izango gara, ostiraletik. Izan nange. Ezkerrik ezkagur. less dira Uztaritzen zen gazte Bardi-bardi jausten diren pardín Martín. Ba, hortan utziko dugu gaurkoan gure kultura tala. Durangoko azokaz mintzatu gara gaur zabal, eta jakizue bihar, bai bide hartuko dugula. Luna negra aretoan ostira lontan kontzertu berezi bat izanen baitugu. Naia zubeldia eta manu matiz eh, hor eh, dira, baiona inguruan, egonaldi artistiko baten eramaiten, kontzertu berezia prestatzen ari baitira, eta zertan diren jakiteko, ba, bikotearekin mintzatuko gara biharko egunarekin. Ba, besterik ez nire aldetik bihar arte, eta izan ongi, aio. Zaten da plak euskaraz Wain we were Erraldo ere giniak inzquenz Flautatzen Bebere pausa paginales Erleak eran Zistatzen konprez Pantera bentzak Alimakon isa Hau du jo ze blakein bask esaten da plak euskaraz. Euskaraz. basket. I'm aligned with your light, let it shine through the night. fucking mask. And the girls are sweet to me. Need you with my darlingness this car. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Nik baina bai, ba, artistikoki edo bai. Ona da, bai, ez dakit. Ametxo bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan.